Izan, als ez izan Bidea hartzen du Dantza beti izan da. Baina bai, bai ba, artistikoki edo bai. Baina bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba ongi etorria gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur tolosan jarriko dugu gure begirada ostira lontatik abiatu eta maiatzaren iru bitarte, aranburu jauregian, algareki elkarteak plantan jarri duen mariren algibilgarrian erakusketa ibiltariak bertan izango baitu leku. Mariren inguruan egindako lanak ikusi izango dira zazpi lurraldetako bi artisten lanak hain zuzen eta berroita bi artisten artean, miarritzen bizi den, kepa kiso, zigorrez izenez ezagutua den zizelkariaren lan bat al izango da, guretzako aitzaki ederra, miarritzerako bide hartzeko eta zigorren munduan murgiltzeko. Kultur alea. eta, hori akumulazio bat da, biharritzen bada eskultura handi bat itxasuari begira, egu ere akumulazio bat da, nola, gauza berataz mintzuari da, e, ekilibrioaren e, eh, da nola gauzak, e, nola piezak eta eh, begiratzen dugunean da, nola mundua den hain kaotikoa eta hain e, ekilibratua. Oso, eta hortaz, e, hortaz nintzari da pieza hau. Mhm. Bai, hemen beste batzuk ere amarrezkituak dira eta hortarako gauza berataz. E, Nik eh, adein egin, baina uste dut artista denak. Gero eta gehiago behar dut e, gutxikin anitzezan. O anitzu bentsat gutxikin esan. Eta hortaz, e, gauza, e, hori ere asko gertatzen da naturan. Menditan eta... Kepa, akiso, zigorrez izenez. Bai, hori da. Denak e, zigor deitzen dute, eta hortaz, baina nire benetazko izenak, kepa akiso da bai. Ba, arratsaldeon eta plazer bada zurekin egotea eta zure munduan murgildu alizatea eta agian astapenetik abiatuko gineke, Are txabeletakoa zara eta irurogei garen amarkadan etorri zinen miarritzera bizitzera. Bai, ni sortzez are txabeletarra naiz eta gero bai etorri nintzen ni irurogei eta marra baino leno, iruru eta zazpian izan, lehen da biziko aldiz, da um, mm, gerostik, ba, bai, hemen nagot, eta hemen bizi naiz, e, zenbait e, denbora pasatu ditut, biarritzetik hankan, bo, baina oain dela berroi eta zenbait urte, biarritzen bizi naiz, e, lan ere biarritzen egiten dut, eta bai, esatzen ez duten dezako jakin desatela, leku edarra dela. Eh, nik idine eh, eh, e, naiz, oan dikan ere mundu hortan ibiltzen ez, baina lan asko egin dut ekilibrioari buruz. Mm. Nola gauzak naturan bizi diren ekilibrio mm, efemero. Eta nola irakurri dut Remigio Mendiburu eh, ezagutu zenuelarik eh, piztu zitzaizula argia bai. edo? Beti esaten dut eta mm, en, e, gauza bera niretzat Remigio hori omena baino gehiago niretzat izan da Remigio Mendiburu esautzea izan zen parte handi baten nire bizia aldatu zuen zerbait. Eta egida nik behin e, eh, remigio esautu nun e, lagun batzun bitartez, nahi nuen bere erari buruz e, ni orduen argazkilarian itzen, da reportai bat egitean nahi nuen. Eta hola esautu nun remigio bere tailerrean, ondarrabiko tailerrean, eta bere laguntzaile bat ikusi nuenean e, egurra golpatzen, izan nu nola revelazio bat bezala eh, beti maizera erabiltzen dugu hitz hori baina egia da revelazio bat eh, zenbait revelazio izan ditugu bizian baina hori ala izan zen eta mm, egun hortan jakin nuen e, ez dakit e, indarrari lotua dagoen hori baina egun hortan jakin nuen ni enula enuela gehiago sekula egingo beste zerbait eskultura ez eta geroztik eskultura bakarrik egin dut ez dakit nire eskultura maiz ezaten da, ba, remigioren eskulturari eta psikatolotu aldagola, bai, oain errandi zuten ariaren eh, bitartez, baino mm, gure bion lana, formak, bentsat, ez dituzte antzaundirik, baina arek segitzezun bidea eta nerea, etzen bata bestetikan urrunegi. Bai, baina remigiori esker, eh, ari eskultura egiten. Eskultura handi bat zen, jenteak Euskal Herrian ez dut ez zautzen remigio mundu mendiburun lana, e, gero gazte hil zen, e, indarra hundiko gizon bat zen, indarkea artibo hundiko gizon bat zen, e, fizikoa ere bai, eta mm, eskultore mm, sakona zen, eskultore sakona eta aprobetsatzen dut e, eh, bat. Bai. Irunen bada e, erakusketa oso interesgarria remigio hori buruzko beti bezala oa pobregia, erakusketa pobregia, e, eh, zentzu baino remigiok merezi du erakusketa antologiko bat, asko behandiagoa eta indartuagoa, baina bo, bere obrak eta biltzea saila izaten da beti. Baina esaltzen ez duten entzako irunen dago erakusketa oso polimoa. dira bestaldean egiten ditugu gauza txikiak. Bai. Hemen biltzen ditut fiskat eh, e, eh, lekua nunbait behar delako. Mm. Eta orain egin ditut nik e, bat izan, beti egiten ditut, gurutze asko onde egiten ditut. Gurutze, ondia, gurutze horiek e, Baionako barran ere bada handi bat, gurutze handi bat eta munduko txori ega gelditu nahi dutenean, nun baita harri gehiagaten gelditu gona, beti gurutze bat egiten dute. Bada... Ez misterioa baina bada... Kontemplazioaren zat... Eh, iaia puntu konkreto bat, noiz egin gote duten gurutze hori. Eta galditzen diranean, ongi baigiratzen bali maietuzu, gurutze hori beti egiten da, modu bat ez bestez. eta izaten da, batzuk izaten dira besteak no edarrauak. Mm -hmm. Eta... revelazio beraz eh, izan zenuen, bai. ezagutu zenuelarik, horra hasi zinen, zure lehenengo urratzen ematen dut. Horra hasi, remikiok berak, e, eh, horretzen gaur eh, izango alitz bezala, e, ni behin ezan nion, nik ere, e, ez da probatuko nuke bideo, ez, berak ezan ditan, ez sekulta eskulturarik egin, segizak poesiakin hola esan zidan. Eta gero ni konturatu nizan, e, eh, beranduago, eh, poesia eta eskultura gauza berak zirela. Niretzat ere bai, baina beretzat ala ziren. Eskultura egiten zuen poesia egiteko. Esango genuke naturan eh, inspiratzen zarela edo naturari begira egoten zarela beti zure obretan eta pitxin bat espazioa, volumena, ekilibrioa eta horren inguruan eh, buruan duzun poesia hori helarazten saiatzen zarela bai. zure horretan? Bai, niretzat, eh, niretzako lanerako eta bizitzeko nire iturri bakar bakarra natura da. E, naturan eta naturak ematen dion e, biziari sentzu oso horreri e, lotua naiz eta mm, nire egunerotasuna ni bakarri asko ibiltzen naiz eta eh, bakartasunen eh, laguntzaile dut e, marrazkia eta mm, marrazkitzen dutenean naturari begira nago beti eta naturak ekartzen dit mm, behar duten ez da egunero zabaltzen iturri hori, baina iturri horrei begira izaten ez beti eta noiz behinka zabaltzen da bai. E, filosofia hondiko, ez, e, ba, lanak egiten dituzu, atzean bada, badu esan nahia, badu, bai. nahizta e, abstrakzio hortan e, erakutsi nahi duzun. Bai, e, Oain dela denbora gutxi e, irakurtzen nuen eh, margolari frantses bazen e, eh, itzak eta berak erraten zuen margolari bat ere baina berak erraten zuen e, aspertua zela o gaizki esplikatua zula bere obra e, jenteak uste zuen beti bere lana abstraktua zela da berak esaten du ez dela abstraktua, bakarrik dela ez figuratiboa. Neri, eh, neri ere hori konbeni zait. Abstrakzioa baita gehienetan jentearen begiradaren zat eh, deustazun bat, bukatu ez den zerbait egia da artea dela beti bukatu ez den zerbait. Baina alata ere, nina ere astrakzio deletik eh, pixkat urrunduko nitzak, eh, pixkat entzat. Eta ez figuratiboa izaiteko. Baina filosofia bat eh, behar dutela nire lanak egia da arteak e, nire nik daramaten bidea bentsat e, eh, zentzu espiritual bat du, zentzu mistiko bat du. Eta mistika hori e, eh, segurazki agertzen da pixkat e, pankreatismoaren, hola, e, dena, kakotxa nentzekin, da umore pixkatekin, dena da jinkoa, e, gure, gure denetan agertzen zaigu baina neri ba, bai, naturatik heldu zait, hori erraten dutenean ere, e, intelektual errestasun bat e, da, naturatik heldu zait, eta nere barrenetik ere bai, eta nere barrena segur asko naturari lotua dago, eta hortaz e, bi hoiek alkartzen diranean, ba, noiz behinka, pata e, bata bestearen oi hartzuna izaten da, eta itzak e, dira joango gira. Bai. Leku gozo batea. Gozoa guagoa bentsa. <laughs> Hau ere gozoa da. Eh? Bai, egurrak gauza gozoltzen bai. ditu, Eh? Egurra duzu gogokoen? Bai, hori ere remigioren lana ikusi nunean, e, ulertu baino gehiago sentitu nun e, nola egurra gure inguruan bizi zen, guk hemen Euskal Herrian E, egur e, anitz dugu leku askotan da egun eta gero egurrania urzarotik handa nio egurrekin oso lotura handia izan dut. Nere herrian ere egurra kin egindako tresna eta zenbait egurrak asko ingurutu gaitu eta hortaz beti erabili dut e, egurra lanean hasteko. Naiz da gero egur puska horiek e, eraman o beste kanpora joaten direnean eta obra monumentalak egiten direnean da beste material batzukin ibili, baina hasiera beti egurrean egiten da bai. Mhm. Eta egurra zait e, beharrezkoa eskultura bera pentsatzeko ere bai. Bai. Tain bat iritan, zure aztarnak ikus daitezke? Angelun? Neri zerbait e, galdetzen eh, nautenean, eh, kondizio bat bakarrik e, jartzen dut. Obrak e, jartzeko lekua nik hautatzea. Oain arte pentsat e, hori eman naute, beti, Eta angelun bada nik neuk uh, ongi esaltzen duten leku baten, arrantzara asko joatzen jaizalako inguru horietan, baina mm, badulako beste mm, simbolika handi batzuk. Lehen da bizi kaia da, baionako portua, portuaren zarrera eta irtera, Gero hor pasatzen dira ontzi ikeragarriak, aurrez aurre, e, bada metalaren aberria, eh, fundizioak eta eta inguru guzi eh, dira metala eta metala harria eta txoriak nazten diren leku edapat. E, eh, leku hortan txori anitz da ibaiaren sarrera delako, da hor e, txorientzat janari anitze delako, arraiak ere bai, eta hortaz itxaz txori anitziltzen dira hor. Eta lehen erraten izun bezala, beti gurutze bat eginez gelditzen dira. Eta handen eskultura, eh, lautonako eskultura bat da, kortenak inegina, eta eskultura horrek gurutze hortaz mintzoari da. nola ala daitzen da, txoria, jenteak begiratzen dute eskultura txoriaren e, begiak ikusi nahian, da bera, bera, ez dute ikusten, baina espero dut egunen batez e, e, alde egingo dula eta jenteak kontratuko dela, ba, txoria zela. Bai, txori hori da e, itxasuan ibilita gero, akitua, lendabiziko harrian, e, aurkitzen duen lendabiziko aurrian, gelditzen dena. Hori da txori. Eta miarritzen ere? Eta miarritzen bada eskultura, mm, horre eskultura handi bat, eh, leku nik, eh, leku biarritzen simbolikoa eta oso leku ederra dena, atalaia deitzen dena, eh? museo, itxas museotik ateratzen ziranean, bada atalaia bat, gaine bat, tontor bat, tontor horrek eh, arrantzaren portua eta pixkat dominatzen du, faroari horrez egin, eta hori itxasoari zabaltzen da, hor ere eskultura olerki deitzen da, e, poema txiki bat da, haiku bat bezala, e, eta irusatik inegira, ekilibrio horitaz e, mintzoari da, e, nola gauzak, e, zuk ikusten baldin baduzu egun baten, errekak gaintzen direnean, o itxasa sakartzen denean, moitzen ditu animaliko suaitzen borrak eta harriak eta e, tonako harriak erabiltzen ditu itxasoak. eta. Eta etortzen baldi madera sortzi egun berandoago gauza kapaldu diranean, da barea etorri danean, dena bere da. Eta bere leku onean. Dena berriz organizatua da antolatua norbaitek e, poesiaren eh, gizon handi batek e, gauzak mobitu balitu bezala eta bera bere Badakigu lege fisikoak badirala, baina hori usten baldin badugu, pentsatzen aldugu gauean norbait pasatu dela eta gauzak antolatitu dela. Hainbestekoa da, errekan da, harriko bat, gantzen baldi moduzu, dena aldatzen da, dena desegiten da. Eh? Eta berriz etorriko da, denbora zakar batzuk agertuko dira berriz, eta dena mohituko dute, eta beste antolakuntza bat gertatuko da, eta barea etorriko denean, gujungira, eta antolakuntza hori berriz ere ederra ikusiko dugu. Eta, hola, mm, biharitzeko eskultura, hortaz mintzuari da. Mhm. eh? Eta biharritzekoak eh, jenteak eh, gorra bela uste dut sentitzen dutela, hola? Egiten bai aldituzte aleginak muitzeko satiak, haiek uste dutelako beste modu batez antolatuta hobeto izango ditzak. dena dela orain batolosara begira jarriko gara esan baitugu abertan ba, e, mariren argi bilgarrian eh, goiburuarekin hainbat artisten lanak bildu eta erakusketa ibiltaria izan nahi duen horrek batolosan izango duela baleku eh, aste zonbaitzu zure lanak ere ikusial izango dira? Bai, eh, nahiko nuke esan lehen da bizi ez dakit nork baina erakusketaren tituloa oso derra da. Bai. Eh? Argi bilgarria oso titulo derra da. Baina nire lan batzuk ez, lan bat bakarrik izango da hor. Eh? eh nik mari bat erakutsiko dut eta ni nidiakidan ez, eh? e, artista bat lan bat eragutiko du, o oh, berdin gehiago, ez dakit, baina nire erratez, mari txiki txiki txiki txiki ba, oain dela, mari horrek izango ditu, hogeita marrute, oain dela hogeita marrute, eh? ni tallerrean, eh, gara idatan, eh, jaten ditzen da, naturako iturri famatu hori etzenean zabaltzen, ba, marik egiten ditun eta egiten ditun marik eh, ba, egin ditut anitz eta egin ditut e, denetakoak eta azkenaldian mendikoten e, prestatu nun bat kolekzionista bat eta ni beti kontatzen dut ez dakit mitologista eta jakintzo eri konbean izatea, baina nik badakit badirala bimari bata amodioa ezagutu duna eta bestea amodioa ezagutu ez duna. Eta nik bi marioiek lagoen landu ditut eh, anit. Espero dut eh, jenteak ikusten ditutenean, e, ikusten dituztenean, jakingo dutela zein den amodioa ezagutu dena <laughs> eta zein den emakume kako estantean lehorra. Zein den emakume amodioa ezagutu gabeko emakumea guen eta oraingoan e, eh, koleksionista batek prestatu nau Mari bat Leorra Mari Leor eh, amodioa ezagutu gabeko Mari hori amodioaren e, eh, sorionak ezagutu gabeko emakumea mm -hmm. hori eta ez dakit e, e, ez, <laughs> nik ez dut gauza hondirik egiten erakusketa hortan eta zergatik eh, ez, zergatik egiten zergatik egiten beste egiten anaiz zuk badakizu um, eta uste, uste dut munduan zehar gauza bera gertatzen dela. E, Euskaldun artistak eta nere garaikoak, eh, oain baino gehiago, zeur asko, baina mitologiari eh, oso lotuak izan ginen momentu batez eta barandiaren bitartez eta ote izan bitartez eta oso eta mitologia mm, ke gure mm, gure pensa e, eh, eh, pentsatzen nahi nahi txe mendiburuk ez dut ustea lakorik egin duenik baina eta mm, eta hortaz eh, olako ari txiki bat biltzen duzunean, eta ezin duzunean, os, bai, ezin duzunean, beste lanik egin, ez direla ko zure barrenean agertzen. Mari hor da eh, beti soluzione bat, bezala, Mari beti soluzione bat omen da. Eta hortaz, eh, Mari, ba, ba, marik egingo ditut, eta orduan e, ibili nintzen ere, Mari beti ibili izaniz, Mari esfiguratiboak egiten. Baina astraktoak ere zubur agartu izan dira, noiz, esbenga. Ba, mi esker. Deusetaz, deusetaz, zuenik. Deusetaz, zuenik. Ba, denboraren horratzak agintzen duenez, guk hortan utziko dugu gure garko kultur atala. Txaldeko seietan azken berriak jasoko dituzuen Bernadetar gainean eskutik eta ondotik, hoi bezala, e, tokian tokiko informazio eskuratuko duzue, bako txak bere alde egingo baitu. Baner aldetik besterik ezentzule, bihar arte eta bitartean ungizan, aio. If you knew that love can't break your heart when you're down so low, you cannot fall, would you change? Would you change? How bad, how good does it need to get? How many losses, how much regret? chain reaction would cause an effect. Makes you turn around, makes you try to explain, makes you forgive and forget, makes you change. change. If you knew that you would find a truth that brings a pain that can't be soothed, would you change?